Well, good afternoon. You saved David time to mindenkinek. Really excited to be back with you guys. It's been way too long. Már túl régóta nem voltam itt, úgyhogy jó újra itt lenni veletek. Miss you guys a lot. Már nagyon hiányoztatok. And uh, um, you know, uh, as we've been, as you guys have been going through uh, First Timothy. És ahogy első Timó, Pál Timóteushoz írt első levelében. I'm, I'm sure the Lord has been mightily speaking to your hearts. This is seriously one of the coolest books ever, or letters. Biztos vagyok benne, hogy Isten hatalmas módon szólt hozzátok ezen keresztül. Ez az egyik legjobb levél a Bibliában. Uh, you know, there's also 66 other books that are the best as well. <laughs> Van még másik 66 legjobb könyv is levélben. <laughs> um, but you know, it's interesting because it's believed that you know, the Ephesian church. De azért is érdekes, mert az Efezusi gyülekezetből. You, you know, um, they had difficulty um, with the inadequacy of pastor. Azt gondoljuk, hogy az Efezusi gyülekezet a, a pásztoroknak a helyén valóságával küzdött. So what is going to do here is he's going to explain to Timothy how to um, restore proper pastoral oversight. és Pál itt arról fog beszélni Timóteus, arról beszél Timóteusnak, hogyan állítsa vissza ezt a pásztori rendet. Um, he sets forth uh, church obligations in regards to honoring the pastor. Uh, beszél a, a gyülekezet uh, kötelezettségeiről, a, a pásztornak uh, járó tisztelettel kapcsolatban. Or the elders. A véneknek um, járó tisztelettel Protecting them. Uh, védelmezni. Um, rebuking them. Megfedésről. And then and also in the selection of elders. és a, a, egy, egy bizonyos kiválszott vének csoportjáról. And I think the last time I was here with you guys, I know it was a while ago, so that's why I say I think. Uh, és úgy gondolom azért, mert már elég régen voltam itt, de legutoljára. But um, you know, when I studied a seminary, I took a I took a pastoral leadership. That was the pastoral ministry. That's what I was studying for. legutóbb meséltem, hogy, hogy tanultam egy ilyen pásztori missziós egyetemen, eh. egy missziós útra készülve. And the book of Timothy, uh, that was one of the classes, and that was actually my favorite class out of all of the classes I took. És volt egy ilyen, volt egy ilyen tárgy, ami a kedvencem volt az összes közül, ami, ami első Timóteushoz érte levél, uh, első levélről szól. I loved it because the founder of the, uh, of the seminary, he, you could tell he was older a, a szemináriumnak az alapítója már idősebb. But he said, you know, I want everybody, you open up your Bibles. Szeretnék mindenkit meg, azt mondta, hogy szeretnék mindenkit megkérni, hogy mi is állok a Bibliát. I don't care what your background is. Nem érdekel, milyen háttérből jöttek. I don't care if you've never opened up your Bible in your life. Nem érdekel, hogyha még soha nem nyitottátok ki a Bibliátokat. I don't care if you always, you know, I hope you always open up your Bibles, but I don't, I want you guys to open up your Bibles and study this wonderful book. Nem érdekel, remélem, hogy mindig is olvastátok a Bibliátokat, de csak szeretném, hogyha kinyitnátok. And, and, it was, and it was seriously one of the most amazing classes I ever took. És ez volt a... a, a well, actually, it was the most amazing. És ez volt a, a legjobb uh, tárgy, amit valaha is. But I also took a class. De viszont volt egy olyan tárgyam is. That was on managing conflict. Ami konfliktus kezelésről And volt. it could have been awesome. <laughs> but unlike the other seminary teacher, this seminary teacher decided not to use one Bible verse. összes tanítóval ez a tanító úgy döntött, hogy egyetlen egy verset nem fog a Bibliában használni. He never said open up your Bibles. He, there was not any scripture used. The book he gave us to read, nothing, nada. Just a bunch of stories. soha nem mondta, hogy nyissátok ki a Bibliátokat, soha nem idézett belőle, és amit kötelező irodalomnak adott, az sem a Bibliával kapcsolatos volt, semmi. And I got to admit, all I really got from that class, which I thought was gonna really mightily speak to my heart. És emlékszek, hogy az egyetlen dolog, amit kaptam ebből, amiről úgy gondoltam, hogy hatalmasan fog szólni hozzám. All I got was that the congregation are a bunch of weirdos. az a, a gyülekezet egy, egy, egy rakás, you know, furcsa. You know, a bunch of, a bunch of uh, you know, failures. Egy csomó szerencsétlenség. Um, also, you know, they, they had no care about honoring their pastor or protecting their pastor or protecting the leadership. Olyan emberekből áll, akik, akik nem tisztelik a, a, a pásztorukat, a véneiket, senkit. Showed how, you know, just a little bit of gossip could start and then it escalated into ruining the leadership of the church. Megtanultam, hogy hogy egy icipici plecska, ami, ami elindul a vezetőségről, hogy tönkre tehet gyülekezeteket. And, and really all you saw was just a bunch of, uh, you know, selfish people wanting the, their pastor to do selfish things for them. És amit tanultunk, az az volt, hogy a gyülekezet az, az egy, egy rakás önző ember, aki a pásztorának a munkáját akarja végezni. And if the pastor didn't do what they wanted, then they figured out ways to get rid of the pastor és hogyha a pásztoruk nem azt akarta tenni, amit ők akartak, akkor találtak módot rá, hogy leváltsák. And so that's what I basically got out of the class, and then another thing I got out of the class. Tulajdonképpen ez az, amit tanultam ebből a, a, a tárgyból. Még van egy dolog, ami, ami megfogott. You know, were, you know, was how much were the pastors really ordained by God to lead the church? hogy a pásztorok mennyire fel vannak kenve Isten által, hogy vezessék a gyülekezetet. You know, perhaps were, I mean, were they really called into the ministry? Hogy, hogy tényleg el vannak hívva a szolgálatra. Because let's say out of the ten examples, three of those pastors were, you know, women, you know, kind of thing. Ezekből a példákból tíz pásztorból három nő, három nő volt. Uh, a couple, as you would say, were, you know, living sinfully. talán úgy neveznénk, hogy bűnös életet éltek. Uh, uh, yeah, I don't want to get too into it, but no, anyway, you know, and, and so you know, you know, were, were they really called? But you know, and that, and, but here, what's so beautiful is we have the Word of God. and, And really, we don't need like 80 million stories and and how to handle you know, church conflict. És nincsen szükségünk 80 millió történetre arról, hogy hogyan kezeljük a konfliktust. But what I love is Paul here gives us a great great advice on how to handle it. De ez annyira tetszik, hogy Pál ennek ellenére and, egy csomó tanácsot ad, hogy hogyan kezeljük ezt. And how to treat the elders and how to treat leadership. Hogy hogyan, hogyan bánjunk a vezetőséggel és a, a vének. And how to call, you know, and, and, and, and how to call leadership és hogyan, and to elect the leadership. Hogyan válasszuk meg és hogyan hívjuk meg őket vezetni. And so, you know, also what we're going to see is that there are people, you know, when it comes to calling, is it are we really called or is it just more of something that somebody wants to do? És amit itt fogunk látni az az, hogy, hogy tényleg el vannak-e hívva, vagy csak valami, ez olyan dolog, amit ők akarnak. No, please don't misunderstand me. It's good to want. Ne, ne értsetek félre, jó, hogyha yeah, akarsz. that, that not, that ought not be the main purpose, but that we really truly know that God, He is the one who has called us into that leadership role. De nem ez a, nem ez a legfőbb ö, dologa, ami, amiről beszélünk el, hanem, hanem az, hogy Isten hívta el, el őket. Also, we need to watch out as leaders, what's the motivation behind why we're doing what we're doing. És vezetőként arra is figyelnünk kell, hogy, hogy mi a motiváció az mögött, hogy mi vezetni szeretnénk ezeket az embereket. Is it for personal gain. You know, and so as we go through this section, my prayer is that the, what the Lord would do is just stir in our hearts and convict our hearts. És ahogy végigolvassuk ezt a részt, az a, az, az én imádságom, hogy, hogy Isten kavarja fel a mi lelkünket ezzel kapcsolatban. And that, for this, specifically for this church, és különösképpen ez a gyülekezet érdekében, that, that we would just truly seek His guiding and His leading in the decisions. hogy tényleg őszintén az ő vezetését uh, várjuk és keressük. And so let us look at verse uh, 17 of chapter 5. I'm hoping this is where you guys ended last week. <laughs> um, but in verse 17 it says this. A vezetésben bevált presbiterek kétszeres megbecsülést érdemelnek, elsősorban azok, akik ige hirdetésben és a tanításban is fáradoznak. It's interesting because here we see the word for elder is uh, in the Greek presbyteros. I'm probably messing that up, but whatever. És uh, látjuk, hogy a, az eredetiben görögben ez a presbyteros van a vén uh, szó helyén, ahol lett fordítva. And what's interesting is that um, you when you look at all the different Greek names that they give for leadership, you'll notice that there's many, many different names. hogy, hogy ha megnézitek a görög verzióját, ezeknek a vezető megnevezéseknek egy csomó valós nevekből van. so when it comes to the elders, let's just, you know, it's the, it's the ones that lead the church. So whether it's the pastor. És ahogyha Ha vénekről, presbiterekről beszélünk. You know, a lot of times that could mean the shepherd. Ők azok, akik vezetik a gyülekezetet, uh, a pásztor, you know, pásztorolja. The teacher. A tanító. The elder. A vén. The deacons. A, a, a diakónus. And so these are those that are the spiritual leaders in the church. És ők a, a lelki vezetői a gyülekezetnek. And notice that it says that they are to be counted worthy of double honor. És, és itt azt olvassuk, hogy kétszeres megbecsülést érdemelnek. <coughs> now, when it comes to those who are leading, és, és hogyha azokról beszélünk, akik vezetnek, for those that are leading God's people or leading a congregation, yeah, they should be honored. Yeah, they ought to be respected. Különösképpen azok, akik vezetik Isten népét. And notice that it says, especially those that labor in the word and in doctrine. hogy elsősorban azok, akik az ige hirdetésben és a tanításban fáradoznak. I like what John MacArthur said. Tetszik, uh, he a pastor. Tetszik, amit egy pásztor John MacArthur mondott. He said, elders who serve with greater commitment. Azt mondta, hogy a, a vének, akik, akik hatalmas uh, elkötelezettséggel szolgálnak. Uh, excellence. Kiválósággal. And effort akaratban és, és tenni akarásban should have greater acknowledgement from their congregations. Sokkal nagyobb ö, elismerést kell, hogy kapjanak a gyülekezettől. Now, he's not just, and so what he continues on to say is that it's not just dealing with twice the money. Ö, nem, nem arról van szó, hogy kétszer annyi pénzt érdemel. Oh, not just that. Nem yeah, csak yeah. az. Nem csak az. Így van, így van. But that it should be, you know, but that also, it, you know, that they should earn, they should have the respect. Ugye arról is beszél, hogy, hogy a tiszteletet ki kell érdemelniük, And, and, and so in that they should be paid more generously. És, és hogy, hogy jobban kell, hogy fizetve legyenek. And especially, you, you see that word especially. Uh, ugye azt olvas... Nem tudom, ha van magyarul. Uh, so it says, double, nincsen. nincsen uh, that they counted worthy of double honor, especially a, those. A magyarban úgy szerepel, hogy, hogy elsősorban azok. Elsősorban. Tökéletes. Actually, that's really good. Because that's what it means. It means chiefly. Like that's the, you know, the first thing. The most important thing. Ugye ez azért jó, hogy a magyarban így van, mert a görögben ez pont ezt jelenti, hogy elsősorban ők. And so that, you know, because obviously there are going to be elders or leaders in the church. És ugye lesznek olyan vezetők és a gyülekezetben. You know, that some are going to work harder than others. <laughs> or, you know, and, and that's okay. I mean, other you know, people have different jobs and different ministries, so that's fine. that's good. it's not a bad thing. ami helyén van, és nem rossz dolog, mert mindenkinek más pozíciója van és feladata. But what's interesting is that when it's talking about here this work, it's actually dealing with, you know, that are laboring, it's dealing with like ah, to the point of being tired when they go to bed. És arról, arról van szó, azt olvassuk, hogy, hogy ez olyan szinten uh, munkálkodnak, olyan szinten keményen dolgoznak, hogy, hogy a kimerülés pontjáig. <laughs> You know, so that when I go to bed at night, és amikor én este ágyba megyek, and I lay my head down on the pillow, that I can say, yeah, I did a good job today. I, you know, worked hard. Hogy, hogy amikor, amikor este leteszem a, a fejemet a párnára, azt tudja mondani, hogy na igen, ma, ma keményen And so the Greek word it emphasizes the effort behind the work than more just the amount. Uh, a görög szó az, az kiemeli azt a, azt a, a azt az erő, erőfeszítést, amit belerakott a munkába, mint sem magát a mennyiséget. Yes, a mennyiség. Okay. So anyway, um, I'm sorry. It's beautiful. Um, I'm getting a little sidetracked here. Uh, the word, the word and doctrine, and I really want to. You guys can circle those two words. bekarikázhatjátok a, ezt a két szót az ige hirdetésben és tanításban. And, and the reason why I say that is because, you know, I would like to encourage us that the Word of God in this church és ezt azért mondom, mert ebben a gyülekezetben a Istennek az igéje is that it would take highest priority. Ennek kell a legmagasabb helyen szerepelni, a legfontosabbnak lennie. But then also, guys, not just here in the church, but also I pray that in our lives uh, and, and when we're at our homes. nem csak, nem csak itt a gyülekezetben, hanem otthon, az életünkben és az otthonainkban is. As we're living our lives every day, that the word of God, that it would take priority in our lives. ahogy minden, nap, a, minden napokban éljük az életünket, imádkozom, hogy, hogy ez legyen a legfontosabb dolog. That every day that we would take our, I mean, just think about it, just think how amazing it is, first of all. Csak gondoljatok bele, mennyire elképesztő ez. God speaks to us. Through Isten, the word. Isten beszél hozzánk az igén keresztül. Raise your hand if you have not write this. I mean, you, if raise your hand if you have a Bible. Emeld fel a kezed, ha van Bibliád. Beautiful. So listen, listen. How? Yes, köszönöm. Beautiful. But listen, here's the thing. is how incredible it is that we have the opportunity. De mennyire elképesztő, hogy, hogy megvan a lehetőségünk. And we also don't need to hide it. We can open up our Bibles És nem kell elrejtenünk, hanem csak kinyithatjuk a Bibliánkat. And we can read the word of God. És olvashatjuk Isten. And we can have God speak to our hearts. És, és Isten szólhat a mi szívünk. Not, not just once a week, not just once a month, not once a year, but daily. Nem csak hetente, heti egyszer, hanem napon. I mean, and when you think about that, just how incredible that is. Ha yeah. yeah. Ha belegondoltok, mennyire, mennyire nagy dolog ez. Yet so often we take it for granted. legtöbbször, legtöbbször magától értetődőnek veszi. You know, and a lot of times we might go, okay, I'm going to read the Bible. És rengetegszer úgy vagyunk, hogy jó, most olvasom a Bibliát. I got 10 seconds. Van 10 másodpercem rá. Okay. The word which came to Jeremiah from the Lord, from Zedekiah. Perfect, let's go for the rest of the day. jött Jeremiáshoz, és ennyi volt már. You know, or, or, you know, or some of us, we might, you know, we just don't, you know, right before we go to bed, Vagy legtöbbünk, amikor mielőtt elmegyünk aludni, Okay, I'm going to read the Bible tonight. Na most, most olvasni fogom a Bibliát. Let the elders who rule well be... Azon, azon vezetők, akik, akik jól vezetnek. and then fall asleep. You should fall asleep. We all know how it is. I do it. I've done it too. No, I haven't. Yes, I have. No, yes, I don't know. Yes, I have. I'm not admitting that though. But here's the thing: is that you know. But I pray that what we would do is that we would, uh, you know, just enjoy being in the Word of God day in and day out. De, de imádkozom, hogy, hogy élvezzük, és, és legyen örömünk abból, hogy olvassuk az igét. Enjoy having the fact that we can talk with God. olvassuk annak a magát azt a tényt, hogy, hogy Istennel beszél. Enjoy the truth that he speaks to us. Élvezzük az igazságot, amit ő nekünk mond. And so let us take that opportunity that we have. Ragadjuk meg ezt a lehetőséget. And, and, and, and so and then but now also for us that de desire to be in leadership or as an elder or pastor. De párunkban, akiben megvan ez a ez a uh, motiváció, hogy vezetők, pásztorok legyünk. You, you know also we desire that the doctrine that we teach, that it be correct. Vágyunk arra, hogy a tanítás, amit tanítunk, az helyén való legyen. And so that's why that's why we ought to labor in it. Ezért kell fáradoznunk benne. You know, and, and eh, because we don't want to teach falsely. Mert nem akarunk tévtanításokat adni. You know, but we want to teach rightly. Hanem, hanem az igazat akarjuk. And so that's why we labor in it. és ezért fáradozunk. Ooh, we are flying. Verse 18. Csak úgy repülünk. 18-as vers. Mert azt mondja az írás, nyomtató, nyomtató ökörnek ne kösd be a száját, és méltó a munkás a maga bérére. So Paul here he supports the fact that the ox grinds meal for others. Uh, so he supports the fact that the ox, you know, it, it grinds food for, uh, you know, for others to eat. Tehát Pál elismerés hangatja azt a nézetet, hogy az ökör az az emberek and, részére őrli meg ezt a a, a, a, az ételt. And so the point is that, you know, also that the leader of the church, they ought to be supported as well. És ugyanúgy a, a tanító, a vezetője a gyülekezetnek támogatásban kell, hogy részesüljön. Now it's interesting because here um, Paul he's quoting from Deuteronomy chapter uh, 25 verse 4. Pál Mózesnek 5. könyvéből olvas, idéz. But then also it's also a thought that what many teachers say is that it's also a thought coming from Luke chapter 10 verse 7. De, which is New Testament. De sok tanító azt mondja, hogy ez, ez Lukács 10. fejezetéből is jön ez a gondolat. And the reason why I bring this up is because it seems as though Paul is he's affirming not just the Old Testament, but he's also affirming the New Testament. És ez, ezt azért is emelem ki, mert pár nem csak az Ószövetséget ismeri el, hanem az újat is. And so here's the thing is that um, Luke is believed to have been written between 60 and 62 AD. Lukács könyvéről úgy hisszük, hogy 60 és 62 között íródott. And Timothy is uh, uh, thought to be a little bit later, a couple years later, anywhere from 62 to 64 AD. És Timóteushoz írt levél az úgy körülbelül 64-től egészen 80-ig íródhatott. But what I do find very very interesting here is whether whether that's the case or not, the, I do find this very interesting is that in 2 Peter chapter 3 de amit, amit nagyon, nagyon érdekesnek tartok, az uh, Péter levelében. A harmadik részt, uh, verses 15 and 16. Harmadik fejezetnek a 15-ös, 16-os And it says um, this in, oh, második, I'm in első, ez nem jó. Uh, verses 16, 15 and 16. Do you have it? Yeah. And consider that the long suffering are. Uh, go ahead and read it. Uh, both verses? Yeah, go ahead and read both verses. Azt írja, hogy a mi úrunk hosszú tűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogy szeretett testvérünk Pál is megírta nektek, a neki adott bölcsesség szerint szinte minden levélben, amiről, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyet tanultatok, és az álhatatlanok kiforognak, mint más írások írásokat is maguk vesztére. Okay, so you might look at that and you might say, okay, well, Jeremy Paul's ba- or Peter's bashing Paul a little bit. Hogyha ezt <laughs> but, olvassuk, lehet, hogy úgy gondoljuk, hogy Péter kicsit ellentmond Pálnak. But at the same time, what we got to understand is that even these letters that were being circulated, the high standard or what they, you know, what how the high view that they held these letters in. de, de amit meg kell értenünk, hogy minden, mind a kettő, az a, az a dolog, amit meg kell értenünk, hogy mindegyik levél ugyanazokat a dolgokat tartotta nagyon fontosnak. And so th- I, that's why I just want to let us know is that we can take full 100 assurance that the New Testament is 100% God's word. És amit akarok mondani az az, hogy az új szövetség, az egész Biblia az Istennek a százszázalékos you know, kijelentése. Peter saying, ah, Paul's a little bit tough to understand, but... but, But notice still the value and the high standard of the new te- of these letters that were being circulated. de ugyanúgy ezek, ezekről a levelekről azt mondja, hogy, hogy ezeket el, elismerjük, és ezek, ezeket nagyra tartjuk. And so I'm not saying 100% that Paul is, you know, um, affirming what Luke wrote. Nem mondom a százszerzalékra, hogy, hogy Pál megerősíti, amit Lukács írt. But I think though, from what Second Peter says, is that it's very, it would be very cool if it de, was. De Péter or if he was. leveléből véve úgy gondolom, hogy ez nagyon király lenne, hogyha így lenne. Because, you know, as we go back, we also see that, hey, that the labor is worthy of his wages. De, de hogyha visszamegyünk, azt olvassuk, hogy, hogy megérdemlik ezeket a fáradozásokat, hogy a, a munkás megérdemli a, a bérét. And we can look around at the church, and a lot of times this is kind of where the church gets, you know, the finger pointed at them quite a bit. De ez a pont, amikor a gyülekezetben elkezdődik az új mutogatás. Because a lot of times people look at the church and they go, wait a second, the past, it looks like the pastor might be doing what he's doing for personal gain. Or he might be doing what he's doing for personal wealth. And in um, we're actually going through 1 Samuel right now. Sopronban a Sámuel első könyvében megyünk keresztül. And Eli's sons, um, they were to be those that were to lead the people towards God. Éli fiai voltak azok kellettek, hogy azok legyenek, akik a, a népet Istenhez vezetik. But what we read is that they actually turned the people away from God by enriching themselves. De azt olvassuk, hogy éppen ők azok, akik elvezetik az a népet Istentől, saját magukat gazdaggá. It says that they also laid with women uh, who assembled at the door of the tabernacle. Uh, arról beszélnek, hogy, hogy nőkkel feküdtek le, és, és Yeah, uh, and they did that at the door of the tabernacle. És pont az a, a szent sátornak a küszöbén. And, and so we see like, hey, Eli's sons, that they were doing what they were doing, they were doing what they were doing for personal gain, no doubt és, és azt mondhatjuk, hogy, hogy ezek az emberek minden bizonyal a saját nyereségükre tették, az miatt tették mindezt. Then later on you have Samuel, who loves the Lord so much. Sámuelről, aki annyira szereti. But now he has kids and they also turn aside from the Lord and they go after dishonest gain. És neki születnek fiai, és ők is ugyanúgy saját uh, nyereségből teszik ezeket a dolgokat. They took bribes and they perverted justice. ugyanúgy elfogadják ezeket a megvesztegetéseket, és ugyanúgy ugyanúgy igazságtalanul döntenek. And so here in Timothy I believe that the exhortation is very clear. És, és úgy gondolom, hogy Timóteushoz írt levélben ez a, ez a megfedés, ez nagyon is valós. And also, once again, guys, for any of us that desire to be in ministry, or for us that are now taking those steps into ministry, és, és bármelyikötök, aki vágy, vágyik szolgálatra, vagy már benne van egy szolgálatban, I pray that all of us would really truly examine our hearts. Imádkozom, hogy, hogy mindannyian megvizsgáljuk tényleg őszintén a szívünket. And say, you know, why am I doing what I'm, what I'm doing? És, és megkérdezzük magunktól, hogy miért is csinálom valójában, amit csinálok. What's the motivation behind why I'm doing what I'm doing? Mi a motiváció az mögött, amit én teszek? Um, why is it really truly that I want to get into ministry? Mi is annak az oka, miért én a szolgálatban akarok részt venni? Do because And I understand. I remember being that kid that sat down and listened to the pastor. Én, én értem ezt a dolgot, én voltam az a kölyök, aki, aki hallgatta a pásztort, és, és az akart lenni. It's like, well, that seems kind of cool. És aki úgy, úgy voltam vele, hogy na, hát ez nagyon királyul néz ki. Yeah, you, you know, you get a couple hundred kids always looking at you. Van egy pár száz kölyök, aki mindig rád néz. You know, and all you do is teach the Bible. That doesn't seem too hard. és, és annyit csinál, hogy tanít a Bibliából, hát ez nem néz ki túl. You know, and, and, and, so that, and so that could be a motivation because we like the attention. És lehet, hogy, hogy az, hogy szeretjük a figyelem, szeretünk a figyelem, figyelem központjában lenni, lehet, hogy ez a motiváció. You know, I, I do joke around about this, but I kind of semi mean it, is that I think God called me into the ministry. Szeretek viccelődni ezzel, kicsit úgy félig meddig komolyan is gondolom, hogy, hogy hiszem, hogy Isten elhívott a, minis, a, a szolgálatra. Because he knew that if I just had to sit in a chair, I would like be out of church. <laughs> so in order to keep me in church, He's like, okay, you can teach. hamar mondta, akkor gyere <laughs> you know? So yeah, okay, we got a place for you. And I think most pastors are like that. We're all like ADD. <laughs> és, és <laughs> But you know, but so, so often though, we can just want to get into the ministry because we want people to have their eyes on us. De sokan azért akarunk szolgálatban részt venni, hogy, hogy az emberek ránk nézzenek. We want, people, we want people to say, oh, what an eloquent speaker. És, és azt akarjuk, hogy, hogy amikor ránk nézzenek, azt gondolják, hogy na, ő milyen jól beszél. Or maybe we do worship, Hogyha, vagy pedig amikor, amikor dicsőítést vezet. You know, I always do the guitar, but I should be doing the piano in this church. Én mindig, mindig gitározni szoktam, de, de ebben a gyülekezetben a, a zongorában. Do we lead worship so that everybody can hear our voice? De azért, azért dicsőítünk, hogy mindenki hallja a hangunkat. How, how good my voice sounds. Mennyire jól hangzik az én hangom. Or, you know, how well I play the instrument. Úgyhogy mennyire jól játszok én ezen az... <laughs> yeah, don't worry, I'm not... Yeah, yes, yes. <laughs> yeah. You know, and, and so good, good, that's a honest answer. <laughs> <laughs> a little too honest. <laughs> Lord, I pray for you. no, no, you know, my Lord. Uh, you know, or do we want to become leaders? Vagy, vagy azért akarunk vezetők lenni? You know, because we want to be wealthy. Mert gazdagok akarunk lenni. Or what, you know, are we getting into the ministry because eh, you know, and whatever the ministry is that the Lord has us in or that we're in. És bármilyen, már bármilyen szolgálatról legyen szó, amire Isten hív minket. Or that we want to go in. Vagy amiben mi be akarunk lépni. You know, let us make sure that our motives are correct. Legyünk biztosak benne, hogy a, a motivációnk az helyén van. You know, and I and I, and I pray that you know that that would never be an issue with you know the churches. És imádkozom, hogy, hogy ez soha ne legyen probléma. That would never, you know, like finances and just always being so concerned about that. Hogy, hogy ne, legyen, ne legyen gond az anyagiakkal, hogy mindig arról aggódjunk a kapcsolatban. But let the motivation of what we do and why we do it De, de az a motiváció, amiért és ami okból tesszük, It's just because we love God's people. az legyen, hogy, hogy szeretjük Isten népét. Well, first we love God, we love God's people, we want God's people to grow. Először is szeretjük Isten, szeretjük Isten népét, és szeretnénk Isten népének növekedést adni, látni. We want to love on them. Szeretnénk őket szeretni. And then what we also desire is as we're showing the love of Christ és, és az is a vágyunk, hogy megmutassuk nekik Krisztus szeretetét. Is that what's happening is that all, the people that they are loving the Lord with all their heart, soul, mind and strength. És, és azt akarjuk látni, hogy, hogy az emberek teljes szívükkel szeressék az Urat. So we continue on verses 19 through 20. És a 19, 19-es és 20-as verssel folytatjuk. Presbiter ellen vádat ne fogadj el, csak két vagy három tanúszavára. Akik védkeznek, azokat mindenki előtt fed meg, hogy a többiekben is félelem támadjon. Uh, that is 20 also? Yeah. Okay. Chuck Joyce uh, when I read that, you know, the, like I told you at the beginning, when I read that book, uh, Managing Conflict, de, de az elején, and took that class, amikor részt vettem és elolvastam ezt a könyvet a, a konfliktus kezelésről, it always seemed that it began with one person having a grudge against the pastor, de mindig, mindig az jött le, hogy, hogy van mindig egy ember, akinek van valamilyen elfolytott haragja a pásztor. And then what he would do is go over to Mike, és, és amit, ő, amit ő tett, az, az, hogy oda jött oda ment hozzá. Mike, I, I can't stand this pastor. És azt mondta, azt mondta hogy, hogy te, én, én nem bírom ezt a pásztort. You know what? He's just short. and he's just, <laughs> you know, he's got goofy glasses. Olyan, olyan he talks way too fast, túl way gyorsan, too much. Túl gyorsan és túl sokat I, I, I, just don't like this guy. És, és nem, nem bírom ezt. You know, and, and yeah, yeah, I don't like him either. És, és a másik azt mondja, hogy nem, én se bírom. And then Mike goes to Jew. És én, azt, és én oda megyek Jewhoz. Eh, and then tell and she's like, yeah, he talks way too much. I want to hear myself sing more. <laughs> Ugyanezt mondja ő is, és ugyanígy gondolja, hogy igen, túl sokat beszél. Én a saját hangomat <laughs> you know, hallani. And then Jew goes to Gabor. És Jew oda megy Gáborhoz. And then, you know, and, and then, but this is what happened in, the, in this book, no joke. And because of one person complaining or gossiping, De ez történt ebben a könyvben, hogy volt egy ember, aki elkezdett panaszkodni és plegykálkodni. Then the leaders of the whole denomination, they kicked the pastor out. Egészen addig, amíg a, a, a felekezetnek a vezetői kirúgták. And it was like, well, wait a second, wait a second. You're really kicking out the pastor over personality conflict? De, de gondoljunk bele, hogy tényleg kirúgják a pásztort azért, mert személyiségbeli problémák. Because you didn't like what the pastor said on Sunday? Vagy, vagy azért, mert, mert nem tetszik, amit mondott you, vasárnap. And, and notice that, you know, if there's something serious, it ought to be two or three witnesses. De azt mondja, azt mondja Pál, hogy ha, ha valami, valami fontosról van szó, kettő vagy három uh, tanú kell, hogy vádat emeljük. And, and what I see here in, the, in these verses is I see that there's a protection for the leadership. És én azt látom, hogy e, ezekben a versekben egy védelem, egy védelem van a, pá, a vezetők iránt. And, and there's got to be that protection for the leadership. És és meg kell, hogy legyen ez a védelem. Because here's the thing is that the only thing is if there is real sin, real sin. Hogyha tényleg igaz, igazán bűnös ez az ember. You know, and, and if there's two or three witnesses, then yes, then that needs to be taken care of. És hogyha van még két vagy három tanú, akkor, akkor igen, történjen. But it, but it can't just be over personal preference. De, de nem lehet annyi az egésznek az oka, hogy, hogy nem tetszik a and, and, and here's the thing. I know being in the ministry. Tudom azt, uh, I know. Yeah, yeah like I know like that I'm, since I'm in the ministry. És azért, mert, mert én a, a szolgálatban részt veszek. I've learned something. Tanultam valamit. That not everybody likes me. Nem mindenki szeret engem. Um, I know it's hard to believe. Tudom, hogy <laughs> nehéz elhinni. you know, but not everybody's going to like the way that I teach. De nem mindenki fog, fogja szeretni azt, Or, ahogy tanítok. They might not like my high Mickey Mouse voice. Vagy nem mindenki szereti a, a magas Mickey egér hangomat. You know, they might like Mike's voice. De more, lehet, you know, lehet, hogy mélyebb hangra. A more manly voice. Sokkal férfiasabb hangra. You know, but, but here's the thing though, with that said, de, de hogy ezt, ezt elmondtuk és, és elolvastuk. I pray that I would be blameless. De, de imádkozom azért, hogy fethetetlen legyek. Now, of course, I'm a sinner, just like you. Egyértelműen én is bűnös We're, we're all sinners. Mindannyian bűnösök. But I pray that, that, seriously, that I would be blameless, that there would be no sin that is just corrupting and corroding my life. De, de komolyan azért imádkozom, hogy, hogy ne legyen olyan bűn, ami megfertőzés el, elrohasztja az életet. And that there, and that there wouldn't, so that there wouldn't, there couldn't be two or three, you know, witnesses that accuse me. Hogy, hogy ne lehessen két-három ember, aki, aki ugyanazzal vádolhasson engem. See, that's the whole point is it's sin. It's sin, it's sin. It's not just prefer, you know, personal preference. Ez, ez a lényeg, hogy, hogy a bűn, a bűn a lényege az egésznek, nem pedig, nem pedig saját magunk véleménye. But how Satan likes to kind of spin the, you know, spin the real truth. De azért látjuk, hogy sátán hogy, hogy megfordítja az, a valódi igazságot. Oh, you don't like the pastor that much? Yeah, just go tell somebody. Hogy igen, nem tetszik ez a pásztor, akkor menjél és you, you know, and Satan, that's what he'll do, is he'll get into the minds of men to be against the pastor or against leadership. De sátán ezt teszi, hogy beleférkőzik az embereknek a, a, a fejébe, és, és ellen, a vezetők ellen fordítja őket. Because Satan, of course, he wants to destroy the church. Azért, mert ő el akarja pusztítani a gyülekezetet. There is nothing more in the world that he would love than for there to be that conflict and destroying churches this way. Semmi más nincs, amit jobban szeretne, mint hogy konfliktust okozni, és ilyen módon elpusztítani egy gyülekezetet. There's a good verse in Proverbs chapter 26, 20. Van a, a Példabeszéd, uh, könyv, könyvében uh, chapter 26, 26 verse 20, and you can just actually, uh, you don't have to read it, but where there is no wood, the fire goes out. És az azt mondja, hogy ahol nincsen fa, a tűz kialszik. Where there is no liar, ahol nincsen hazug, or uh, storyteller, vagy, vagy mesemondó, uh, strife ceases. A, a, a támadások elalszanak. And I love that. És ez tetszik. Because seriously, in this like in this church. If there's not that person that's throwing the wood, you know, into the flames, the fire is not going to continue to burn. If there's nobody in the church that's going akkor a tűz kialszik, és hogyha valaki nincs, nincs az az ember, aki pletykázik, you know, then there, there, there's not going to be strife. Akkor nem, nem, fog, nem fog ellenségeskedés lenni. And, and that's what and I encourage myself, I encourage you guys. És bátorítom magamat és titeket You know is. that we would not be those that put the, you know, the wood on the fire. Hogy ne legyünk azok az emberek, akik a fát rakják a tűzre. Yeah, listen, listen, this is very important. Figyeljetek, mert ez nagyon fontos. Not just in what we, and not just in being the ones that do the gossiping ne, ne csak, hogy azok ne legyünk, akik, akik elkezdik a pletykát. But also being those that listen to the De azok se legyünk, akik meghallgatják ezeket. You know, because that's what because that's what happens is that you get in a little group. Oh, did you hear what this? You know, and then it. Ami történik az az, hogy van egy csoport, és elkezdődik a pletyka. And then all of a sudden you have a big log, <laughs> you know, <laughs> putting into the fire. Hirtelen van egy, egy fa törzsed, amit a tűzre raktok. You know, and so let us, and, and that's what I encourage us, and is that let us really guard our hearts against this. És, és bátorítalak, hogy, hogy védjük a szívünket ezzel ellen. That when, when there is gossip, hogy ha amikor van pletyka, we have a choice to either listen to it or, you know, say stop. És van választásunk, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy mi meghallgatjuk és hallgatunk rá, vagy azt mondjuk, hogy, hogy vége, nem, nem érdekel. Or just walk away. Vagy csak elsétálunk onnan. Probably best to say, hey, cut that out. A legjobb, hogyha azt tesszük valószínűleg, hogyha, ha, hogyha azt mondjuk, hogy fejezzétek. But right here we see that there is good advice that Paul is giving. De látjuk, hogy Pálnak van jó tanácsa. And, and so when there is real true sin, hogyha amikor van igazi, tényleges bűn, then yeah, that's when it needs to be rebuked. Igen, az az a pont, amikor, amikor ezt meg kell, hogy fedjék. In order that all will be in awe of God azért, hogy mindenki le legyen nyűgözve Istentől. And, and that's important because I think, you know, we hear about grace and we teach about grace and we speak about grace and we love grace. Mi hallunk, tanítunk, beszélünk és szeretjük a kegyelmet. I love it so much, that's why I want to name my daughter. Én annyira, annyira szeretem ezt, hogy a lányomat így akarom elnevezni. But we also must never forget. De, de ne is felejt, felejtjük ezt. That God is holy hogy Isten szent, that he is righteous, hogy Isten igazságos, that he is just, ő, ő uh, igaz, uh, igaz, yeah, and true. És, és igaz. And so when there is, and if there is legitimate sin, hogyha amikor van és, és tényleg létezik valós bűn, then yeah, it needs to be taken care of. Igen, akkor, akkor foglalkozunk It vele. needs to be repented of. Akkor meg kell ebből térni. Um, just because of time-wise, Matthew, uh, I encourage you guys to go home and read this bátorítalak, hogy amikor hazamentek, olvassátok ezt. Matthew 18 verses 15 through 20. Máté 18 uh, uh, 18, uh, yeah, 15 20, yes. And this is the, and, and we see that, once again, that's also a process for the church in how to handle, uh, you know, sin. És ott azt látjuk, hogy ugyanez a, ez a folyamat, hogy, hogy a gyülekezet hogyan And when there is sin against one another. and, And this applies to the church, it applies to the elders, it applies to leadership. And so, but you know, the demand does not place elders beyond accusations. Eh, you know, so for instance, if I'm really in sin, then yeah, then I pray that people, you know, that there would be those witnesses that would come up to me. Akkor, akkor az az imád, imádságom, hogy jöjjenek oda az emberek és mondják and ezt. I, and I pray that I would be able to humbly you know, ask the Lord to forgive me and also ask that the bro- brothers and sisters to forgive me. És kérni fogom Istent, hogy, hogy ő és, és adjon, ő bocsásson meg, és, és hogy az emberek, a, a testvéreim is bocsássanak nekem meg. But when there's really not a real true accusation, de hogyha nincs igazi vád, then you know we see the protection here. De akkor arra az esetre látjuk ezt a védelmet. And so and, and I praise the Lord for that. És és áldom, dicsérem Istent ezért. And so we continue verses 21 through 22. És folytassuk a 21-22-es verssel. Kérve kérlek Istenre, Jézus, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra, hogy tartsd meg ezeket előítélet nélkül, és semmit ne tégy részrehajlásból. A kézrátételt ne siessd el senkinél, mások bűneiben ne légy részes. Tisztán őrizd meg önmagad. And so Paul, he warns Timothy not to have favorites. Pál azt akar, hogy Timóteusnak ne legyen kedvence. And then also not to lay hands on somebody too quickly. Hogy, hogy, és az, hogy túl gyorsan ne, ne imádkozom and, Izrát. And I gotta admit, this is really tricky. And it's difficult. És be kell ismernem, hogy ez elég trükkös és nehéz. Because naturally the person that I really like, <laughs> you know, like... Mert That's the guy I, I like him, so yeah, let's lay hands on him quickly. Mert you értelemszerűen akit szeretünk, akit kedvelünk, akkor rögtön olványunk és rátesszük a kezünket. But you know, but what we see though is that, you know, we ought to really you know, take heed here and not just quickly do those things. De itt azt látjuk, hogy, hogy gondoljuk ezt meg, és, és ne cselekedjünk túl gyorsan. And, and I, I want to give you guys two examples. An example of when I failed at this. Szeretnék két példát adni, amikor én elbuktam ezekben. Because Um, there was a kid, this was when I was in Vesha, and I mean, there was this kid that I thought, man, this guy is awesome. És amikor vésén voltam, volt egy, volt egy srác, aki, akiről csak annyit gondoltam, hogy ez, ez a srác, ez, ez baromi jó. You know, and I was like, this is gonna be the, this is gonna be the best assistant anybody could ever have. És úgy gondoltam, hogy ő lesz a legjobb segédlelkész, aki, so, aki akit I, csak kívánhatok. I gave him quite a bit of responsibility. Adtam neki felelősséget. I laid hands on the guy. Rátettem a kezemet. And then very quickly I realized, oh dear, I made a big mistake. És nagyon hamar rájöttem, hogy Istenem, egy hatalmas hibát <laughs> követtem el. And I and really, I mean, sad to say, I had to like backpedal this whole thing. És és sajnos igaz, hogy hogy vissza kellett jönnöm ezből az and, and I was like, okay, you know what? I'm sorry. I have to put you on like basically like a trial time to see if this is what God really wants. És azt kellett, hogy mondjam neki, hogy, hogy őszintén próbaidőre kell, hogy tegyelek. But the, lássam Isten mit akar. But the problem was is I, I, I, I laid my hands on him so quickly. De az volt a probléma, hogy túl gyorsan rátettem a kezem. You know, gave him like great ministry in the, you know, great ministries in the church. És, és túl hamar adtam neki szolgálatot a gyülekezetben. Because I liked him. Azért, mert szeret, kedveltem he, őt. He was charismatic annyira, annyira karizmatikus. He knew how to talk to the, you know, like the best of them. You know, I loved, I loved it. Tudtam, hogy, tudta, hogy hogy kell beszélni. Nagyon, tényleg ő volt a kedvencem. But then, I'm not kidding, within six weeks. De, de nem viccet félretéve, hat héten belül. He was out of the church. Már a gyülekezetből is. I, I, please don't misunderstand me. He still loves the Lord and he's awesome. Yeah. Félre, még mindig but, like, és but, mindig nagyszerű but at that, at that point, I mean, it just, that's where I failed. De, de ez volt az a, az a pont, amikor én elbuktam ebben. But then where I didn't fail de amikor, amiben nem, nem buktam el. Was, you know, there was a, an amazing couple. Um, they sang. They, I, I wanted, or I had them doing worship at our church. Volt egy, volt egy aranyos pár, aki, akik nagyon szépen énekeltek, és szerettem volna, hogyha ők vezetnének dicsőítést a gyülekezetben. You know, from the get-go, I, I just It seemed like their hearts were just so amazing for the Lord. Úgy gondoltam, hogy hogy annyira jó szívük van, és annyira szeretik Isten. I helped them start the church, in, or they helped me, you know, helped us start the church in Véshe. Segítettek elkezdeni a gyülekezetet Vésén. And this gentleman and I, we would have like many, many talks about how he wanted to be in the ministry. És ez a ezzel a férfival annyit beszéltünk, hogy, hogy hogyan szeretne ő belépni a, gyüle, a, a szolgálatba. And he also told me how he desired to be a pastor and actually that he would love to pastor the Vishay church. És elmondta, hogy mennyire szeretne pásztori pozícióban lenni, és mennyire szeretne tanítani itt a véső gyülekezetben. And, and you know, and, and I kind of was like, cool, you know, this, this might be the, he might be the future guy. És én arra gondoltam, hogy ez mekkora jó már, hogy, hogy lehet, hogy ő lesz a jövőbeli pásztor. But you know, as a little bit of time went by and I kind of just started feeling like, you know what, maybe, you know, without getting too deep into it, but I just kind of felt like maybe this wasn't what the Lord was wanting this gentleman to do. És ahogy telt az idő, rájöttem, hogy lehet, hogy Isten mégse őt akarja, hogy itt and, and, and I just didn't really feel right about him becoming a missionary, and you know, um, and so I never, I never once laid hands on him. És, és nem igazán éreztem úgy, hogy, hogy őt Isten a szolgálatra hívná, és, és egyetlen egyszer sem, egyszer sem tettem rá a kezemet. And the long story short, like yeah, that's what happened was he, you know, it ended up there just became a lot of strife. És a lényeg az az, hogy, hogy egy csomó uh, Uh, yeah, yeah, and uh, and you know they ended up leaving. De, de végül, végül hívők And and you know and guys, and this is what I really want to encourage you guys. De amiben, amiben igazán bátorítani Um, and I, th- you know, and like I said, I think God has this church in this book at this moment for a really specific reason. azt, And I believe that with all my heart. ebben a gyülekezetben Isten ezt a levelet okkal adta. And I want to encourage you guys, you know, that, um, you know, you know, whoever becomes, you know, whoever is going to become the next pastor here. bárki, bárki lesz itt az új You know, I want to encourage you guys, you know, that you know, don't don't just try to like just so quickly like fill in a fill in a spot. ne bátorítanak, hogy ne akarjátok betölteni ezt az űrt túl gyorsan. You know that, okay, like, oh, we got to get a pastor because it's going to be so much better and things like that. Ne akarjatok gyorsan egy pásztort, mert annyival jobbak lesznek. You know, and all I can tell you guys is this. Amit, and amit, the leadership. Amit én mondhatok nektek, és, és a vezetésnek. Is just pray. Hogy imádkozzatok. Pray. Imádkozzatok. And pray, and pray. És imádkozzatok. You know, and just seek God. És, és keressétek Isten. You know, is, is this the one God that you want to lead this church? Is this the one that you want us, you want to pastor this church? and, and, of, and of course, let us move forward and continue to move forward. De, de azt is akarom, hogy lépjünk előre. But let us not just jump into it. De ne ugorjunk előre. And just because like, oh, that guy, you know, because we like that guy. ne legyen az, or, hogy you know, megtetszik, és gyorsan odaugrunk az alkalmon. But, but, you know, but let us, you know, just take heed to, what the, to the words that Paul spoke to Timothy. De azt akarom, hogy, hogy figyeljünk és fontoljuk meg ezeket a, ezeket a szavakat, amiket Pál mondott Timóteusnak. Because it's so key. Mert annyira, annyira kulcsfontos. And, and, and, and at the same time, you know, yeah, so let us be those. And then also where it says here at the very bottom, share in other, people, uh, I'm sorry, nor, so lay hands on anyone hastily, nor share in other people's sins. Keep yourselves pure. Um, I'm sorry, that's the end of verse uh, 20 um, to 23, yeah, 22. És uh, a 22-es versben is, hogy hogy a kézrátétet ne sérzse senkinél, és mások bűneiben ne, ne légy részes, tisztán őrizd meg önmagadat. And so, guys, here's the thing: is that the church they needed, um, you know, qualified spiritual leaders. Itt ebben a gyülekezetben is szükség volt uh, képes vezetőkre. But the selection uh, was to be, uh, how can you say, you know, just carefully executed. De ez a, a választás, a döntésnek nagyon óvatosan kellett végre végbe mennie. And so we continue now through the end, verses 23 through 25. És most fejezzük be 23-tól 25. versig. Ezután ne csak vizet igyál, hanem gyomrodra és gyakori gyengélkedéseidre való tekintettel, éj egy kevés borral is. Némely ember bűnei nyilvánvalók, és előtte mennek az ítéletre, másokat viszont, mások viszont, másokat viszont követnek. Ugyanígy nyilvánvalók a jó cselekedetek is, és amelyek másfélék, azok sem rejthetők el. you know, exactly why, <laughs> you know, there's so many commentaries out there like why Timothy's stomach hurt and why he's telling him to drink wine, blah, blah, blah, all that, you know. You, know, I, it's just, that's what he was told to do. That's all I'm going to say. That's what he was told to do. uh, you, know, Tim Timothy, he probably, uh, you know, was abstaining from alcohol to... you know, being a good example. Timóteus valószínűleg tartózkodott az alkoholtól, hogy jó példa legyen. But perhaps at the same time he was hurting his health. De lehet, hogy ezzel, ezzel bántotta is és gyengítette az egészségét. And so, you know, it was probably safe, you know, good for him to drink that wine. És valószínűleg jó volt neki ezt, az alkohol. ezt and, a bort. And that it wasn't wise for him to sacrifice his health for the sake of abstinence. És you know, valószínűleg ez, a, ez a megvonás, ez a, ez a tisztán önmegtartóztatás, ez nem volt neki you know, he'll do more good for the Lord if he's <laughs> healthy, kind of thing. Valószínűleg több jót fog Isten érteni, hogyha egészséges. Um, but you know, um, you know, here's the thing though, is that it's easy to see, um, in closing here, it's easy to see, you know, the struggles and sins that some people have. De zárásul annyira, annyira egyszerű látni és, és meglátni azokat a, a problémákat és küzdelmeket, amiket mások, más, amikkel mások küzdenek. You know, some, and I, this is Europe, so a lot of people they might really have difficulty with drinking. Ez Európa, úgyhogy egy csomó ember küzd. You know, so after after the Bible study, maybe some guys, you know, I got one at, or a couple at our church, so I'm not, you know, they, they go outside and drink, chug down a beer after church or whatever, you know. Nem csak egy, néhány. Van néhány nálunk. Szent gyülekezet, But, you know, but, <laughs> but, you know, my point is, is that there's some sins that we can see so clearly. De a lényeg az az, hogy, hogy annyira tisztán and, tudjuk ezeket and, látni. And of course, we would go like, drinking beer is bad, you know, oh, that's like the worst sin ever. Come on, no. Hogy rögtön azt mondjuk, hogy a sörivás a legnagyobb bűn, de tényleg? I guarantee there's 80 million sins worse than going and chugging down a beer. De garantálom, 80 <laughs> millió más bűn van, but, but, But because we see it, azért, mert látjuk ezt. And because we see the cigarettes, És amilyen látjuk, az, az hogy cigarettát szív. <laughs> Worst sinner ever. Rögtön azt mondjuk, hogy ő a legrosszabb. You, you know, but, but here's the thing, guys, is that, you know, but then there's real sin, true sin, that is hidden and nobody knows about. De ugyanakkor van, van olyan, ami tényleg igazán bűn, és nem látjuk, mert el van rejtve. And I'm sure all you know, all everybody besides me, you know, <laughs> you know, we have areas in life. Oh man, I hate that. I hate this because I admit stuff to you. No, yes, but you know, we have stuff in our lives. that, vannak ilyen területek az életeinkben. You know that we that we're dealing with. Amivel küzdünk. And sometimes, yeah, some sins are very clearly evident to others. És sokszor vannak bűnök, amik tisztán láthatók másoknak. But then there are sins that are not so evident. De bizony vannak olyanok, amik nem annyira egyértelműek. And you know, and what's funny is a lot of times people can be regarded as holy and the super spiritual because their sin is not out there. ez annyira vicces, hogy, hogy sokszor az embereket így ilyen szenteknek tudjuk be, mert, mert nem látjuk a bűneiket. But they, the truth is, is that they just hide it really well. De az igazság az az, hogy túl jól And, csak. But with that said, with that said, de hogy ezt, ezt kimondva, <laughs> it just reveal, it, what it shows me is that we all need for the Lord to forgive us of our <laughs> sins. And we need for His blood and His cleansing amit ez különösképpen megmutat nekem, az az, hogy mennyire szükségünk van Isten megbocsátására és, és az ő megtisztítására. You know, and, and, and here's the other thing, and where it says otherwise cannot be hidden. You know, good works are also, you know, they're eventually revealed. És, és itt azt mondja, hogy, hogy vannak, ahogy ezek a, a többi dolog is végül majd fel lesz fedve. But sins are sometimes hidden. De, de vannak néha bűnök, amik, amik rejtve maradnak. But let me say this, is that, and this is where it becomes very sobering. De, de hadd mondjam el ezt, és ez, ez az, ami a pont, amikor annyira józanító ez az egész. Is that, you know, there's going to be one day where it's going to all be evident. Lesz egy olyan nap, amikor minden bűn fel lesz fedve. And, you know, and when that day of judgment comes, you know, it's, it's very sobering to think about that. És ezen a napon, amikor jön az ítélet, annyira, erről gondolkodni annyira józanító. And so guys, just in closing, um, this evening or this afternoon. És, és ma délután zárásul. You know, I, I pray that what we would do is really strongly, you know, just take heed to these words that Timothy, or that Paul spoke to Timothy. Csak imádkozom, hogy, hogy fogadjuk meg ezeket a szavakat, amiket Pál Timóteusnak mondott. Um, when it comes to, obviously to the elders and for us that wanted, you know, desire to be in ministry. Amikor, amikor arról van szó, hogy, hogy kik azok, akik el vannak a hívva szolgálat. Making sure that our motives are right for wanting to be in ministry. Mikor meg akarjuk nézni a motivációjukat, hogy tényleg el vannak. Also in how to handle, you know, um, when it comes to laying hands on people. Azzal kapcsolatban is, hogy hogyan kezeljük ezt a dolgot, amikor hogy rá, rátegyük el a kezünket. And, and also, also may, you know, that just be well, you know, a lot of times what we see on the outside might not be the real picture of what that person is. De sokszor, sokszor ami, ami kívül van, ami látható, az nem mindig fedi a valóságot, hogy milyen is ez az ember. So really wise words here. Ezek tényleg nagyon bölcs szavak. To take it slow. És, és vegyük, te, uh, olvassuk ezeket lassan, és, és fogadjuk. And let us wait on the Lord. És várjunk Istenre. For his discernment. Az ő döntésére. For his guiding and leading. Az ő vezetésére és, és terelésére. And then we definitely won't go wrong that way. És hogyha ezt megtesszük, akkor nem fogunk tévútra tévedni. Let's pray. Imádkozzunk. Father, we do thank you so much, Lord, just for being so good and amazing to us. Atyák, nagyon hálásak vagyunk, hogy Te ilyen jó vagy hozzánk. And Lord, just thank you, Lord, that your grace is sufficient for us. És köszönjük, Urunk, hogy a Te kegyelmed az, az elég nekünk. And Lord, and that's, what, that's all we can ask, Lord, is that um, We just need you, we just need you, Lord. És ez minden, amire, amire szükségünk lehet, Urunk, hogy, hogy téged akarjunk. Lord, we just need you to guide and lead us. Urunk, szükségünk van, hogy te vezess minket. Um, and Lord, I just pray, Lord, that we would, just day in and day out, Lord, just give you, Lord, time, Lord, to speak to our hearts, Lord, for that guiding and leading. És Urunk, imádkozunk, hogy hogy minden nap adjál nekünk időt arra, hogy, hogy megfogadhassuk és megláthassuk a vezetésedet. And so Lord, uh, just be with my brothers and sisters here. És Urunk, légy most itt a testvérekkel. I just pray, Lord, that Lord, this that all of us would just grow in grace. Imádkozunk, Urunk, Urunk, hogy mindannyian növekedjünk a kegyelemben. Just grow in wisdom. Növekedjünk a bölcsességben. And, and Lord, just that you would do truly exceedingly above and beyond whatever we could ask or think. És Urunk, hogy, hogy te, te mindig tégy sokkal, de sokkal jobban, mint ahogy mi el tudjuk képzelni. And so Lord, we love you and we praise you. És Urunk, szeretünk és áldunk téged. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.